kirundi tukahera kuri zimwe mu ngingo nkuru nkuru ziyagize abari mu rwego senarede barashima umubonano bagiranye kuri uyu wa gatanu mu bubirigi n'umuhuza mu matati y'abarundi william benjamin mukapa yahoze arongoye igihugu cya tanzania kuva mu bihumbi bibiri n'umunani abarundi ngo baramaze kwiyongera ko imiliyoni zishika zitatu nk'uko bivugwa n'urongoye ishyirahamwe abejiya rivuga ko uko kwiyongera biteye ubwoba ibikoresho birenga amajana abiri bitemewe n'amategeko mu burobyi byarafatiwe mu gisenyi mu minago muri komine n'intara ya rumonge umukanya kuri mu ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha kaze muri aya makuru yo muri rino joro abagize inama senarede barashima umubonano bagiranye i Bruxelles mu bubirigi n'umuhuza mu kibazo c'abarundi benjamin william mukapa leonidas atungimana yahoze ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu yari muri uwo mubonano ubu akaba arongoye umugambwe pepe ijambo ariko utemewe hano mu burundi arashima ko umuhuza yemeye kubonana n'urwego rukuru rw'abashika mirongo itatu ba senarede ikindi ngo barasabye ko mu biganiro byimirije yobonana n'imigwi atanu akumiriye tegabiri leonidas atungimana Peguero twavuga ubwa mbere yuko twabanje gushimishwa nuko yaje ngo tubonane nka senarede kandi twari twarabimusabye hama rero umva yarabishyize mu ngiro twarashoboye kubonana rero yaratubwiye yuko nimba uko yatumiye kijya gihe yabigize kujya ko ari bisanzwe ariko arabonana n'imigwi hirya no hino eh, kumbure mu gice kigira kabiri ashobora kugira ibyo azotunganya neza kurusha none mu biganiro vyimirije mubona muzogenda nka senarede canke mwaranyuzwe hagenda umugwi umwe umwe muyigize senarede twebwe twokwizera ko yanyuzwe kuko twaramweretse akamaro ko gutumira senarede nka senarede akamaro ko kudatumira umugambi umwe umwe ariko turamwereka kandi na cyane cyane akamaro ko gutumira imigwi y'itatu cyangwa ibiri gusa hariho umugwi wemera ikiringo cya gatatu cya petero nkuru nziza hariho n'abatacemera yatumye ko abantu nk'imigwi ibiri byoroshye mbere bishobora gutwara n'uburyo buke bigatwara n'umwanya muto twaraganiriye aratubwira neza ati ubu ndumvise ibyo mushikirije hinge rero mu minsi iza eh, nanjye nzogende mvugane n'abakuru b'ibihugu by'akarere hanyuma duze turabire hamwe ingene ibintu bizogenda kuri icyo twaramweretse muri kahise k'ibiganiro by'arusha ko mu ntango habaye kwihenda hakaba kuganira n'imigwi imwe gusa iyindi bakayihoza bigatera ibibazo mu nyuma kandi bikarubira gusabwa yuko baza kuyirondera bacerewe cyane cyane nk'iyo migwi yamaze kuvuga yuko yafashe intumbero ari ugufata ibigwanisho n'abandi ko bose agerageza kuja kuri ayo meza amwe hanyuma twarumvise mu ntumbero yiwe nuko ata muntu n'umwe yifuza gusiga inyuma ariko ko agenda intambwe ku ntambwe e, ntashobora gutorera inyishu ibibazo byose byaba ibyo gutumira byaba ibyo kwiga urutonde rw'ibiganiro mu mwanya umwe e, ni ukuvuga rero twega icyo twamwumvise nuko yemera yuko kugira ikibazo cy'uburundi gitorerwa inyishu neza ari uko abo cega bose atanumwe akumiriwe botegerezwa kuronka ikibanza muri ibyo biganiro e, ibyo leta y'ubujumbura ivuga ibyo ni ibyayo ni imwe mu bari mu kibazo cy'uburundi ntabwo ari iyo ikindi leonidas atungimana avuga Ah, ikindi Leonidas Hatungimana avuga kandi ko avuga kandi ko batumvikanye ku itariki y'ibindi biganiro kuko ngo hari yindi migwi akibonana nayo agatanga akaroko ko kuri uno munsi wa gatandatu yabonanye n'abahoze barongoye uburundi n'ubunyene Leonidas Hatungimana ariko zoba vuba zihuse tabanje kuganira n'imigwi eh, muri rusange ariko ko agiye kubanza abanze agenda abonane n'abo bakuru b'ibihugu babanze bavugane gatoya ku bijyanye n'ibyo akuye hirya no hino muri iyi minsi ariko mu byo yatubwiye avuga yuko agomba ko ibiganiro bica bisubira vuba haba yarusha canke bigashobora kubera ni canke mu yindi eh, bizova ingene bumvikanye n'abakuru b'ibihugu n'abandi bashobora gutanga interano muri icyo kibazo Eh, cy'uburundi twizeye ko ari vuba ariko ntitwavuganye itariki isanganiro inama isumba ingimba mu makuru ajyanye n'umutekano abantu batatu bafashwe n'abapolisi mu gatondo kokuruno wa gatandatu ku mutumba wa burenga muri komine gihanga mu ntara ya bubanza abo ngo bahowe ko bavuze amajambo adashimisha urongoye zone buringa uwo nawe ngo yarahagaritse umuntu ku ngo yarahagaritse umuntu ku ikinga ariko ngo ariko ubugorovye inkuru ya Space Caritas Kabanyana batatu rivuzimana nestor elvis mwene wabo hamwe n'uwitwa olympe bafashwe n'abapolisi mu gatondo kuno wa gatandatu ku mihani iwabo ku mutumba wa buringa ni muri komine gihanga hano mu ntara ya bubanza bakaba rero ngo batase n'uburongoye zone buringa bivuye ku munyagihugu bariko baravugira banka ko ngo umukuru wa zone amurenganya wondayikeje Diodone ngo igihe cy'isaha imwe irenga gato yarashitse mu gisagara ngo hakaba hari ingingo ko guhera isaha cumi na zibiri ku mugoroba atawusubira gutembereza ikinga mu ibarabara niho urongoye zone yamufata amuciye adabungo y'ibihumbi bibiri nk'uko abanyaburinga babitumenyesheje acayongera ngo agomba gufata iryo kinga abanyagihugu ngo barashwa baduka muri abo bavuga amajambo menshi ngo harimo abo basore batatu bahavuye bafatwa mu gatondo kuno wa gatandatu tubabamenyeshe ko n'utwara umugambwe MSD muri commune Mpanda hano mu ntara y'Ubanza nyine yafashwe ku munsi wa gatatu umuryango wiwe ukamenyesha ko ataramenya iyo afungiwe Specialitas Kabanyana ibubanza hajye yisanganira urakoze Space Caritas kabanyana ugendesha imodokari agize isanganya kica umuntu ategerezwa gukurikiranwa ku cyaha cyo kwica kwica umuntu ku gusamara icyo ngo gitegekanijwe mu gitabo mpanabyaha cy'u Burundi ivyo bivugwa n'umushikiriza manza Republika imuyinga inyuma y'urupfu rw'abana bane bishwe bagonzwe mu rugari hagati muri nondwi inkuru ya Dieudonne Zeimana inyamiramabi yagumye ituma ko ikanumviriza gushika kuri wa gatanu abari n’icyo bazi ku rupfu rw'abana bane birugari bapfuye bagonzwe n'imodoka ari ku munsi wa gatatu mu miryango yabuze bakashima iryo tumwa ko bo bibaza ko rijanye n'urubanza rwo kubashumbusha muri parikeho bakavuga ko atari byo kubashumbusha bagasaba ko dosiye nk'izo ngo zoze ziratora nyinshi bishyiye mu mashyirahamwe yo gushumbusha ariyo sosiyete d'assurance mu gifaransa patrice ciza amanza wa repubulika imuyinga amenyesha ko ngo hari itegeko nshikiranganira risaba gufunga abagonga abantu ngo iby'amasiranse bibuza ko uwishe cyangwa agakomeretsa umuntu akurikiranwa ku cyaha cyo kwica umuntu kubera gusamara mu ngingo y'amajana abiri na mirongo ibiri na gatandatu gitabo mpanabyaha hakaba hateganijwe gufungwa hagati y'amezi atatu gushika ku myaka ibiri mu kamyo ariko bwo gushika ubu umuntu umwe rudende ariwe akiri mu ibohero azira ko yagonze umuntu ku ibariyeri ya gashoho bamwe bagendesha imiduga bakabonamwo mu gukora ayo madosiye ho bajamwo na ka mwana wa mama Diodone Nzeyimana muyinga radio isanganiro urakenuye Dieudonne Nzeyimana mu myaka umunani iheze abarundi ngo biyongereye ku bice birenga mirongo ine ku ijana uwo murindi wo kugwira ku banyagihugu ngo uteye umutima uhagaze ishyirahamwe abejiya Desire ndayishimiye asanzwe ari umunyamabanga Nshingwa nshingwabikorwa muri iryo shyirahamwe asaba leta ko yotunganya ibiganiro ku banyagihugu kugira isigurire abarundi ingaruka mbi zigwirirana hama hafatwe ingingo zibereye twumvirize turamaze kubona yuko mu burundi hamaze gutangura kwibonekeza ingaruka mbi biva ku ry'abantu aha turavuga ibijyanye n'inzankano hamwe mbere n'ubwicanyi hagati yaba basangiye imiryango cyane cyane biva ku by'amatongo n'ayandi matungo turavuga igwirirana ry'abantu mu bisagara bimwe bimwe usanga ataco bafise bahakora cyangwa ugasanga bakora ubuzi butajyanye n'ibyo bategerezwa gukora ibyo nabyo bikagira ingaruka mbi zibonekeza ku mutekano w'igihugu turavuga kandi ukugabanuka k'umwimbu bifatiye yuko ifi ndimwa isigaye irimwa itakiruhurirwa ibijyanye kandi no guca amashyamba ku bwinshi kuko nk'igiharuro banki y'isi yose iri irashyira ahabona uno munsi irerekana ko mu burundi tugeze ku rugero rw'uko amashyamba atemwa ku rugero rw'ibirometero kwadarato mirongo itandatu na bine ku mwaka bakanamenyesha yuko igihe atacokorwa eh, mu myaka mirongo ibiri n'icenda mu burundu ushobora gusanga atashamba na rimwe rihari eh, bigaca bisigura kandi yuko igihe abantu turiko turagwira mu Burundi leta itegerezwa gukoresha amafaranga menshi mu bijyanye no kubaho kwa misi yose kw'abantu n'igihugu ivyo navyo birumvikana ko bica bigira ingaruka mbi ku mafaranga yoshoboye gukoreshwa mu migambi yo kwiteza imbere ivyo rero biradutera ubwoba cyane kuko oh, ibiharuro bya hafi birerekana yuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani abarundi twari miliyoni umunani n'ibihumbi mirongo itanu na bitatu n'amajana atanu na mirongo indwi na bane ariko ibiharurongereranyo banki y'isi yose na pinide bashyira ahabona barerekana yuko uno munsi muri bibiri na cumi na gatandatu dushobora kuba tugeze ku gitigiri cy'imiliyoni cumi n'imwe n'ibihumbi amajana atanu na mirongo itanu na bibiri n'amajana atanu na mirongo itandatu n'umwe bisigura ko mu kiringo cy'imyaka umunani gusa abarundi twashoboye kwiyongera ko imiliyoni zitatu n'ibihumbi amajana na mirongo itanu n'umunani n'amajana icyenda na mirongo ine n'indwi ni ukuvuga ku rugero rwa mirongo ine na gatatu n'ibice mirongo ine na bitandatu ku ijana biraboneka ko mu burundi hageze ko iruhande yo guhimiriza hofatwa izindi ngingo zifise uburemere busumba ibyo guhimiriza turasaba yuko hoba n'imiburiburi harakurikizwa amategeko uko yanditswe hanyuma hagatunganywa ibiganiro hagati y'abarundi kugira ubwa mbere ho abarundi babanze bamenye ko iki kintu uno munsi ari ingorane kuko kugira bageraho bokironderera umuti babanza kumenya ko ari ingorane hanyuma ni naho hoboneka ivyokorwa neza ibyo byova mu kuganira dufatiye ku kuri kw'igihugu cacu isanganiro umari mu makuru ajyanye n'uburimyi ngo nta mwimbu wabonetse mu mitumba itari mike muri komine ya kabezi na mutimbuzi zo mu ntara ya bujumbura ibyo bikamenyeshwa n'umuyobozi ajejwe uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara ya bujumbura daniel mazarahisha asaba abanyagihugu baba ku mitumba yatewe n'uruzuba kurima nk'imboga n'ibindi biterwa birinda uruzuba kugira bashobore guhangana n'ikiza cy'inzara tumwumvirize imisozi yasinzikaye navuga ko ari imisozi ya migera kabezi ramba gakungwe hamwe na mena iyo misozi rero umwimbu w'ibiharage navuga yuko wagabanutse nko gushika ku bice cumi ku ijana ni ukuvuga harabaye itakara ry'umwimbu ringana n'ibice nka mirongo icyenda ku ijana ibyo nabyo byatumwe n'izuba ryatse kandi ryaka mu bihe na cyane cyane igiterwa cy'ibiharage kigeze kugira amashurwe aho amashurwe yose yaciye ahunguruka nicyo gituma rero umwimbu waciye umanuka cyane cyane mbere aho naho nyine izuba ryatse mu kwezi kwa gatatu no mu kwa kane yononye icyo giterwa cy'ibiharage novuga ikindi giterwa cyononekaye umwimbo wacu ni igiterwa cy'ibigori naho nyine haba muri kabezi no muri mutimbuzi ahasigaye mu ntara bujumbura nuvuga ko bipfuma kuko ikindi gice kiri mu karere ko mu mu migwa nuvuga nubwo izuba ryahasitse naho nyine umwimbo waragabanutse ariko ntihasinzikaye nk'uko imisozi iherereye mu kiyaya cy'imbuye yasinzikaye ku banyagihugu kw'igiterwa cy'ibiharagara icyo kiza imbere bizoca bigenda gute tubahimiriza aho bishoboka kuvomera barime imboga hanyuma bongere barime n'ibiterwa birinda izuba hanyuma aho bidashoboka ngaho naho nyine bashobora gukora utundi dukorwa ibikorwa tubashobora kubagenera amafaranga hanyuma bashobore kubunganira mu miryango Daniel Mazarahisha arongoye arongoye uburimye n'ubworozi mu ntara ya Bujumbura abantu munani bo mu minago muri commune n'intara ya Rumonge barafashwe barafungwa ku muhingamo kuri uyu wa gatanu hari mu mukwabu wa komite y'abarovyi abajejwe umutekano n'abajejwe intwaro umukwabu wakozwe ahitwa mu Gisenyi ahafashwe ibikoresho bitemewe mu burobyi birenga amajana abiri nk'uko jean Pierre misaga bitubwira abantu bagizwe n'abagabo n'imisore bafashwe nk'isaha imwe z'ijoro ryo kuri uyu wa gatanu mu gikorwa cyo gukizura cyakozwe kuva isaha cumi n'imwe z'umugoroba na komite y'abarobyi abasirikare bo mu mazi abapolisi hamwe n'abajejwe intwaro mu mazi ya Tanganyika ahaherera mu Gisenyi nk'uko bimenyeshwa na Gabriel Butoyi arongoye ishyirahamwe ry'abarobyi n'abadandaza b'amafi mu Burundi bikemezwa n'igipolisi mu Rumonge insenga bita kamusipi zibiri ibyo bazirobesheje bidateba kononekara n'imisegetera amajana abiri na mirongo ine igize imikwa bibiri iyo nayo ikaba iroba n'utwana tw'amafi bara barabifatanywe kandi ngo niyo guturigwa abafashwe nabo ngo bazotangishwa umwe umwe ihadabu ry'ibihumbi ijana mu marundi byinjira mu kigaga cya komine mu gihe hagiye guhera imyaka itanu hatangujwe mu burundi isekeza ryo gufata no guturira ibikoresho bitemewe mu burovyi bwo mu burundi ivyo bikoresho bibandanya kwibonekeza gabriele butoyi asigura ko ari uko atabihano ruhasha biriho akizera ko itegeko rishasha rigenga uburovyi uburiri riri kumwe meza y'inama nshingamateka ariryo rizotuma ibintu bihinduka jean Pierre misago mumonge Radio isanganiro urakoze jean Pierre misago ni kuri iyo nkuru duciye turangiriza ko amakuru twabateguriye arakoze akimana francois ari mu binga bw'ibyuma murakoze na mwebwe mwateze abiri radiyo isanganiro mubandanye muryoherwa n'ibiganiro byayo kandi imana ibandanye bazigama